abagize sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro barahiye kuri uyu wa mbere imbere y'inzego nkuru z'igihugu uko arindwi biyemeje gukora bubahiriza ibwirizwa nshingiro haribonekeza kudebukirwa mu kudakurikiza amabwirizwa yo kwirinda umugera wa covid cumi n'icyenda mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu kuri ibyo wa komine mukaza asaba abari muri icyo gisata gusubira kubigira umwitwarariko mu makungu ibihugu bimwe bimwe bya buraya byahagaritse ingendo z'indege zigana mu gihugu cy'ubwongereza imvo ni uko muri icyo gihugu higaragaje ubwoko bushasha bw'umugera wa covid cumi n'icyenda muri aya makuru kandi tubafitiye bucanayandi y'inkino mu kanya ni nkuru imwe ukwayo Albert Ndwayo ariko aradufasha mu buhinga bw'ibyuma isanganiro inama isumba abagize sentare y'igihugu yubahirizwa ibwirizwa nshingiro indwi barahiye kuri uyu wa mbere imbere y'umukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiranganje wa mbere n'abaserukira abandi mu nzego zitandukanye z'igihugu bakaba barahira bavuga ko bagiye kurangura amabanga bahawe bisunze ibwirizwa nshingiro no kutagira aho bahengamiye Jean-Marie Mayonga Devant le président de la République et le peuple burundais, moi, Bagorikunda Valentin, perezida de constitutionnelle aho ni mu ngoro y'inama nshingamateka aho abagize sentare yubariza ibwirizwa nshingiro bariko barahira imbere y'umukuru w'igihugu icegera ciwe mushikiranganje wa mbere n'abaserukira abandi mu nzego z'igihugu bafashe ibendera ry'u Burundi n'iry'ubumwe bw'abarundi mu kuboko kw'ibubamfu ukuboko k'uburyo kuri hejuru barahira bavuga bati devant imbere y'imana mushobora byose imbere y'umukuru w'igihugu hamwe n'abarundi bose jewe bagora ikunda valante umukuru wa sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro ndarahiye ko nzokubahiriza ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi gukora neza amabanga njejwe ataguhengama no mu bwigenge kugumya ibanga no gukora nisunga ubuntu imbere y'imana mushobora byose imbere y'umukuru w'igihugu hamwe n'abarundi bose jewe habona imana jana ndi mu bagize sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ndarahiye ko nzokubahiriza ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi gukora neza amabanga njejwe ataguhengama no mu bwigenge kugumya ibanga no gukora nisunze ubuntu bahejeje kurahira baca baja gutera umukono mu gitabo cemeza ko binjiye muri amabanga ajejwe Senare yubahiriza ibwirizwa shingiro abo bagize iyo Senare akaba ari abagabo batandatu n'umupfasoni umwe bakazokora mu kiringo c'imyaka umunani Jean-Marie Mayonga tugushimire tubandanye nano makuru mu gisata c'indero umuyobozi w'ishure nshingiro yo mu Karinzi ni muri commune n'intara ya Bubanza nawe uzirengero giwe kuva kuri uyu w'Imana Roger Bikorimana ngo yoba yahunze kuva aho yumviye ko bamureze ko ari we yatanze ibibazo by'igice cya mbere byari ko bikorwa mu ndwi heze mu buyobozi bw'indero bwa commune Bubanza nkuko muri parke ya Bubanza bavyemeza kuri ubwo busuma bw'ibibazo kugeza ubu hafunzwe umuntu umwe ibibazo byari byakozwe byose rero bikaba byabaye imfa gusa kuva kuri uyu wa mbere bikaba biriko birasubigwamo abanyeshuri bakazokora gushika ku munsi wa gatatu amanota nayo bakazoyahabwa bavuye mu buruhuko nk'uko abajejwe amashuri muri iyo ntara babimenyesha isanganiro abatwara imiduga n'ababafasha basabwa gusubira gushira ibikoresho byo gukaraba n'isabuni kandi bakaraba ko umuntu wese yinjira mu modoka abanje gukaraba mu ntumbero yo kwikingira ikiza cya kovide cumi n'icyenda mu nama yagiranye n'abajejwe intwaro hamwe n'abakorera mu ishyirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu hatabu ku munsi wa gatanu musitanteri wa komine mu kaza renovasi ndayihebura yamenyesheje ko muri kino gihe abantu bamwe bamwe badebukiwe mu bijyanye no gukurikiza ayo mabwiriza y'isuku tumukurikira amajwi akaba yatorokanijwe na Lydia Gahimbare ibi bya korona ndabona neza yuko hari abantu batanguye kurorasha hajya ku maparikingi kare mwahora mubasha wasanga harimo odre mu gukarabisha abantu no kugira iki umugabo ubu washaka gukurura twasaba rero yuko aba bari mu mashyirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu bijya bituro byo gukarabira ko bisanzwe bihari ku bituro basanzwe bakorera ko byocungirwa cyane ndetse n'abakukayi bagasubira bakaraba neza yuko ata muntu n'umwe yinjira muri bisi atakwirikiranywe ngo biboneke neza yuko yakaravye abajeje intwaro abacebudo zone abacebudo karitie bakurikirana bakaraba neza yuko ingingo zafashwe zose ziriko zirakwirakizwa mu ntumbero yuko uwo rero akaba yari renova sinda yihebura akaba ari musitanteri wa komine mukaza yo hano mu gisagara ca bujumbura Tubananye nano makuru mu bijanye n'imibano ikiraro gihuza imihana imwe iri muri quartier ya Gikungurira re muri zone gihosha mu gisagara ca Bujumbura byatanguye kubomagurika abanyagihugu bagikoresha baridoga ko bibagora kukijabukira ko kikanatuma uruja n'uruza rutagenda neza bagasaba abajejwe intwaro kugira ico bakoze abajeje intwaro nabo ku nzego zo hasi barahumuriza abo banyagihugu bakavuga ko mu inshinga nico kiraro kirimwo iyi nkuru e, bakaba bataraheza kuyitegura aho ishikira tukaza kuyibashikiriza abakobwa ko cyane ngo akaba ari abari mu gisata ciga ibijyanye n'amagara y'abantu anesitezi na reanimation bakamenyesha ko ibyo bituma rero bataronka n'ubuzi mu gihe ikibaranga gusa ari ikarate y'abanyeshuri bita carte d'étudiant mu rurimi rw'igifaransa bagasaba ko ico kibazo cova mu nzira ni inkuru nyene bakaba taraheza kuyitunganya ariko kuri ivyo nyene professeur euh, Liboire Kagabo arongoye kaminuza y'Imwaro aremera ko ico kibazo gihari agasigura ko ikibazo gihagaze ku ideni ry'imiliyoni riri hagati y'imiliyoni 80 n'ijana riheraniye ibitaro euh, bikorana ari navyo rero bibitse amanota y'abanyeshure gushika ayo mafaranga ariho abanyeshuri bimenyerezamo kandi nsanga biraheranye n'imyimenyerezo abanyeshuri batarigera bagira ibintu rero usanga ni byinshi imyenda yonyine hanyuma rero jewe uko nicyo nari nimviriye nimviriye guca mu nzira twahora ducamwo abantu twahora dukorana bakatugurana kandi tukabasubiza neza nimvira ko tuca muri iyo nzira ko nta kundi twari gushobora kuriha iryo deni urumva tutaronse ayo mafaranga ntidushobora kugombora ayo manota bishobora guhera vuba na vuba nk'ejo ashobora gusinya asinye ku ndwiza adashobora kuronka bica bikunda kandi ibyo bikunze n'ibindi bica bikunda ntabyo numenya mugabo none ko hari byinshi rega bitava kuri twebwe na gatoya urumva rero ibyo biragoye kubifatira intumbenya kubifatira igihe ngo bizoba byatunganye iki gihe bisigaye mu bisigaye nka byose ntibiva kuri twebwe buracya bugacana yandi mu nkino imigwi ibiri ifata ibibanza vya nyuma muri buri komine yo mu gisagara ca Bujumbura mu nkino zihiganwa ryo mu cicaro ca gatatu iramanuka buri mwaka mu higanwa ryo mu cicaro ca kane bisigurwa n'urongoye hishiramo ry'inkino z'umupira w'amaguru mu gisagara ca Bujumbura isane ne nahimana akamenyesha ko mu makomine atatu agize igisagara ca Bujumbura ko hamanuka mu cicaro ca kane imigwi 12 bucana yandi y'inkino na Jamari Vianney Ndakumana Imigwi ikina ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu gisagara ca Bujumbura igabugwa mu migwi itatu umugwi umwe wese ukaba ugizwe n'imigwi 14 nibisigurwa na Isanene na Himana arongoye shiramwe ry'inkino z'umupira w'amaguru mu gisagara ca Bujumbura Turafisi ama equipe 43 cyatigira ipurezi zitatu tugira cumi na zine cumi na zine hanyuma zijya cumi na zine tuca tugabura kabiri tugira indwi indwi muri pure indwi indwi hanyuma zijya pure zibiri tuca twisirume pure a na pure b hanyuma tuca tora ekipe imwe yo muri komine n'izindi komine zitatu tutora ekipe imwe imwe zica ziba zitatu zica ziduga directement muri cicaro ca gatatu uwaramuswa ishirahamwe ry'inkino z'umupira w'amaguru mu gisagara cya Bujumbura amenyesha ko mu mahiganwa batunganya mu cicaro cya gatatu havamwo imigwi cumi n'ibiri imanuka kuboneka mu higanwa ryo mu cicaro ca kane ari izindi zimanuka izindi ziduga ari 12 zimanuka muri cicaro ca kane hanyuma zeje mu cicaro ca kane zica ziduga mu cicaro ca gatatu igihe tuko twagira championa zibiri za nyuma zica zimanuka kubera mujya ya pule A na B ari pule A zibiri zimanuka pule B zibiri zimanuka zica ziba zine nguvuga muri komine zitatu zica ziba 12 zimanuka umukinyi kugira ahindura umugwi ivyo bita transfer mu rurimi rw'igifaransa hategerezwa kuba amasezerano ingano hagati y'umugwi akinamwo hamwe n'umugwi umwipfuza iyo umukinnyi ashaka guhindura ekipe catugira transfer iya ekipe solicite ingorane dufise ni kubera na kazi kenshi kubera imigwi ni myinshi tukinisha mu bibuga bitatu ari kandeseya ari kankije na stade indwari amachi ni menshi dufise ingorane za déplacement ya abagarika amachi muri izo tere zose ingorane kuri ivyo hiyongera ko ikibazo c'abagarikizi nabo nyene badakwiye bereke abagarikizi ni bake urabona turafise amashampiyona yari menshi cyane muri mu gisagara ca Bujumbura mugabo abahagarikizi ni bake dukeneye kugira izindi formation z'abahagarikizi kubera turonge abahagarikizi benshi ku ma ekipe ku ma akademi yose na icicaro ca kane ca gatatu hose turagira programme yo kugira ama formation nubwo biruko isanene nahimana avuga ko ishiramu ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ribafata mu mugongo mu kubarosa imipira yo gukina hamwe n'ibindi bikoresho bikenerwa mu rukino rw'umupira w'amaguru amakuru yo mu makungu ibihugu bimwe bimwe byo ku mugabane wa buraya byahagaritse ingendo z'indege n'igihugu cy'ubwongereza kubera umugera mushasha uturuka kuri covid cumi n'icyenda aho mu bwongereza nyine muri cote d'ivoire naho havugwa ibiganiro hagati ya leta abatavuga rumwe nayo hamwe n'abadaharanira ibyicaro bya politiki. ni nyuma y'itorwa ku kiringo ca gatatu ca president Alassane Ouattara muri studio ndi kumwe na Mike Kanyange araducira ku mayange amwe mu makuru avugwa mu makungu Ego, ayo matora yo muri Cote d'Ivoire yabaye kwa mirongo itatu na rimwe z'ukwicumi guheze yiyamirizwa n'abatavuga rumwe na leta. Ivyo biganiro bikaba bigiye kuba bikaba birongowe na ministre wa mbere Ahmed Bakayoko kugira ngo hategurwe amatora y'abashinga mateka zoba mu mezi atatu ya mbere y'umwaka uza perezida Alassane Ouattara akaba yari yarabonanye n'uwo batavuga rumwe nawe ari we Henri Conan Bedier haraheze ukwezi uyu akaba yiyamiriza itogwa ku nshuro ya gatatu rya perezida Alassane Ouattara nayo mu bihugu vya Buraya igihugu c'ubwongereza caratowemwo umugera mushasha wa COVID-19 ibihugu rero nk'ubufaransa ububirigi ubudage n'ubutariyano bikaba byaraye bifashe ingingo yo guhagarika ingendo z'indege zivuye mu bwongereza ababa ku mugwa mukuru ari wo Londres bakaba basubiye kwiyugarana aho mu bwongereza Reuters ikaba yandika ko igisata ca buraya kiraba imiti arico Emma ciga kuri uyu wa mbere ko urucanco rwa COVID-19 rwakozwe na laboratoire y'abanyamerika n'abadagi gotanguzwa i buraya munsi y'indwi imwe ministre wa mbere w'ubwongereza ari we Boris Johnson akaba yamenyesheje ku munsi wa gatandatu ku biharuro vya mbere vyerekana ko uwo mugera mushasha gufasha wibonekeza i Londres umugwa mukuru no mu bumanuko bushira ubuseruko wandukira ku bice 70 kwijana kurusha umugera wa COVID-19 warusanze uhari tugushimire mireye akaba ari na hano duce turangiriza hano makuru ariko imbere yo gutandukana ndabibutsa zino ngingo nkuru nkuru zari zihagize abagize sentare ijeje kubahiriza abwirizwa nshingiro oh, barahiye kuri uyu wa mbere imbere y'inzego nkuru z'igihugu uko arindwi biyemeje gukora bubahiriza abwirizwa nshingiro atanaho bahingamiye haribonekeza kudebukirwa mu kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda umugira wa covid 19 mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu mwumvise ko musitanteri wa komine mukaza asaba bari muri ico gisata gusubira kubigira umwitwarariko nayo mu makungu mwumvise ko ibihugu bimwe bimwe biri mu muryango wa Buraya byahagaritse ingendo eh, zigana ingendo z'indege zigana mu gihugu cy'ubwongereza kubera umugera mushasha wo mu bwoko bw'uwonyene wa COVID-19 uriko urahavugwa Nano ku saa 6 n'iminota 42 turangirije ko hano makuru dushimire abari bayakurikira nshimire Albert nshimire Albert Ndoyo yari imbaga bw'ivyuma mugire umusimwiza Oba Nyong'huru.